etorri brokoli emankizunerat. Emankizun muntan gauza frango entzunen dituzie. Ongi etorri bezala lehenik bertso bat. Gero ipuin bat ukanen duzue, hiru brokolien entzuzokeriak. <laughs> eta gero txiste eta asma kizunak. Ondotik, marri errikaren ateliera joanen gira. Benitzeko beste historie bat itxe zaharra. Erran bezala brokoli emankizuna hasten dugu, bertsua ainara maialen ainararekin. Hemen gira bilduak aktibitatean, parte hartzen baitugu irrati saioan. Jonika eta berriak iranen duhuntan, Gatz biper brokoli saio bikainean. Mmm, brokolia! Ah. Ue! Brokoli emankizuna. Brokoli emankizuna aintzina doa eta orain hiru brokolien ipuina Laura Lili Talorerekin. Hiru brokolien zozokeria. Egun batez baziren hiru brokoli deitzen zirenak. Lili Biskotz, Laura Pizza, eta... lore babkoa! Hiru brokoliek erabaki zuten oianera joaitea kantatzen zuten. Nok du kakakolatia, ipur di xiloan, ipur di xiloan. Nok du kakakolatia, ipur xiloan, xiloan. Eta hor, Lilik demagilitu zuen eganez. Aldatzen dugu kantuz. Eta hor, Zetiko giren boata xoko untan, kanta sardinak, kanta sardinak. Zetiko giren boata xoko untan, kanta sardinak, kanta sardinak. Bidea segituz ikusi dute bi poto eta maja bat erdian iduri zuen atxe bat. Oartu ziren errukbi zelai bat zela. Beraz hiru brokoliak erabaki zuten jolastuko zirela ejuk bian. Orduan joan ziren prestatzera, memento batean, bajuan, hiruak agibatu ziren egukbi zelaera. Lore brokolia agibatu zen egukbia egiteko bizi ekiprest. Laura etorri zen maiotetan eta lili brokolia biskotxe gilez. Orduan hasi zen partidua. Katastrofikoa zen. Oren bat berantago atera ginen loiarekin ipurdi ziloan <laughs> eta hor hasten gira kantatzen. Nak du kakakolatia ipurdi ziloan, ipurdi ziloan. Ipurdi siloan, nark du kakakolatia, ipurdi siloan, ipurdi siloan, ipurdi siloan, gok! Baina horkaleko zapata batek lehertu zituzten, brokoliak iratzarri ziren magasin batean eta norbaitek hartu zituen etxerako eta etxean ikusi zuten zartaine bat su animaleko batekin. Eta azken agurra egiteko, hiru brokoliak animaleko bat egin zuten eta surea bota zituzten. Gaixo brokoliak! emankizuna. Brokoli emankizunean elgarrizketaren tenorea, Antxon eta eneko kasetariak joan dira magi egekaren atelia gerrat. nola daitzen zira? Ni magi daitzen naiz. Zer da zure lana? musika erakustea. Nola pasatzen da teleja? Aski untsa? Zer maite duzu zure lanean? Gau zainitz. Musika, justu. Untsa da aurrekin? Dependitzen du. Gehenetan bai, untsa da. Untsa Bai! Untxa da musika? Bai. Grabatuko dugu jokoa. Bat, bi, iru, lau. Badakizien undan flauta dentzet? Bai! Bai! Bai! Bai! Bai! Bai! Bai! Bai! Bai! Prokoli eman kizuna. Prokoli eman kizunan orain txiste eta asma kizunak. Kaiet, antxon, antxon eta gilenekin. Zein iru letrak esali bat egiten dute. Erantzuna GPT. Polizia batek urtsintxabat arrestatzen du sobera bitea bian baita polizak gaiten dako. Amanda bat dukaren duzu. Urtsintxak erantzuten du. Ez ditzu zuen, eh, txaurak! Bi hilak, bi, bi, <laughs> aurkitzen dira baratzean. Zer egiten duzu atxean, ni joiten niz bota batetarat. Zer da, azkarra eta ez dena ikusten. Erantzuna aizea. Zer da berdea eta apaingarritat ezartzen egu berritan. Erantzuna izaia. Zer da errotekin ibiltzen eta motorik gabe dena. Erantzuna eskeita. Brokoli emankizuna. Brokoli emankizunean, etxezarraren ipuina, iuna, elaia eta maitan bazen etxe zehar bat oian erdian. Ez zuen lehor sartu nahi barnerat, erraiten zuten mamak bazirela. Egun batez, neska hundi batek, topatu zuen etxe zaharra. Morta bel bakarrik. Eta et beldurgarriak entzuten ziren barnean. Neska beldurrez lasterka joan zen egirat. baina herria ezen usaian bezala. Baziren amoak denetan, eta denek burua galdua zuten. Beraz, berriz etxe zahera joan zen. Etxe barnean sartu zen. eta etxe barnean mutiko bat bazen. Neskak erantzakon. Nor zira? Eta mutikoak erantzuntzakon. Ez urbildu. Ara ere neska urbildu zen. Eta erantzakon. Baina zer duzu? Mutikoak erantzakon. Ez dituzu ikusten, zure gibilan diren jendeak buru gabe dira neska itzuli zen, eta hor zer ikusten du, jende batzu burudi gabe. Eta pum! Neska esnatu zen. Dena ametsa zen. Bere amari dena kondatu zakon. Eta, eta bere ama, ama arri zurik egon zen. Fin!